de nove ni parolo pri podcastoi. Mi iam scribis citie che la ionulara cultur revuo contacto estas unu e la plei valorei periodagioi en nia esperanta culturo. Ne estus necese repetition, sed citio ripeto neniun genas, ciù ne? La revuo alprenis al si novan redaktoron, cae esas interesse observi ciel la nova redactoro colorigas la revuon per siai talento cae personetso. La Brasila iunulino Carina Oliveira liveras al ni freshain, agrablain, modernaen cae interes vecain pagioin, bele illustritaen cae stile elegantaen. La jus aperinta contacto numero 2, 2023, estas bonega legajo. Inter la proponitei textoi aparte interesas la auscultanto en leganto en de la Esperanta retradio la articolo de Tobias Kubisjovski, Pollando. Modernai radio el kiel podcastoi luctas contra unia malatentemo. La autoro comence commentas che curiosa fenomeno estas la interesigio de la iuna generatio pri podcastoi, en tempo ciam oni shaine preferas rapidain nur kelk minuta in filmeto in en interreto. Vershaine la publico de podcastoi estas iom pli matura cae interesita pri iom pli da en profundigio en la problemoin de la moderna mondo. Rapide filmetoi en YouTube o cae TikTok male taugas nur por supraja distrigio au amusigio, ciun oni forgesas post quelcae horoi au ec minutoi. La historio de podcastoi montras che ili evoluis el verai radio el sendoi, ciui ocasis antau iardecoi. Lasta tempe la tecnologio permesis che podcastoi funcciis pli dinamiche, ciel ciu momenta automaterialo, cie ein onis sin trovas, sen tro multae technicae postuloi por registrato. Mem compreneble, ili estas tre utilae por la esperanta culturo, cae pli facile disponigeblei. Compare exemple cun teatro cae kino. Crome, oni povas ausculti ilin dum oni lavas teleroin, promenas sur strate au veturas busse. Do, jen quasau ideala por esperantistoi? Se jes, kial existas relative mal multai podcastoi en esperanto? cae cial la publico de Esperanto podcastoi estas ancora relative malgranda. Ciu necesus plur stilei productantoi? Ciu necesus pli da interviuoi au du personae presentoi? Pri ciui temoi la Esperanta publico ja interessigas? En la fino de sia articolo, Tobias mencias plurain tradiciajn cae shatata in podcastoen en esperanto. Inter alie, la polan retradion, varsovian venton, babi beion, kern scivolemon, cae aliaen. Bedaurinde la esperanta retradio ne estas menciita, cae mi sincere scivolas cial. La facto, ke ni proponas son registrajo in cune cun la concernei textoi signifas signifo plenan avantagion por auscultantoi. Cetere, anca la pola retradio proponas textoen de partoi de siei programeroi. Al mi shainas che esperantai podcastoi povas effective roli tre favore por nia internazia culturo. Gratulon al contacto che gi al portis cetiun temon al siei legantoi.